miskini shi ma mabukaci ne amma ana ganin bukatar fakiri ta hita miskini ma'ana wancan ya yi tsananin bukata na biyu akwai al'amini na alaiha waɗanda ke aikin amsar zakkai sa'i shi ne babban to da waɗanda ma'aikatan da ke amsar zakka su suke amsa to su ma shari'a ta ce a ba su wani abu suna cikin wanda za a ba zakka kaga wanda hikima ce ta musulunci to lokaci ya taho na a hikimar da Allah ya nan wurin saboda kada su taba yanzu mutum na ta'ammuli da kuɗi ya amso miliyan kana ya amso dubu kana ya amso shi kuma an ce bai da kokobo to kaga da an ce bai da kokobo tana yiwa ya taba amma sai aka ce a ai wannan kuɗi da ka amso kai ma kana cikin wanda za a ba kaga hankalin shi kwanci kenan ko to wanda shi da hikimar da musulunci da haka wanda ke aikin an so zakka su ma za a ba su zakka wal mu'allafatu qulubuhum da wanda ake lallashin zuciyarsu su ne na hudu ko wanda ake lalashin zuciyarsu to a nan wuri don aka ce idan akwai wasu kiristoci da ake ganin suna da saukin mu'amala da musulmi to a ba su zakka ana ganin kila kyautar na za ta jawo su wallahi kyauta malam ba wai wani kirista musulmin ma jawo shi take ah da Allah ba ku gaishe gantaka yanzu da kiristoci suka bulo da ita ba ta yadda za su ja musulmi ko suna ja ai kyauta kai ai bahaushe ya ce ba kyauta ba ba ɗan zaura kwabo uwarshi ake so kai kawai da zowa da zowa ka ba yaro 500 wannan lokacin 500 ai kaga akwai magana koko sai ka dara cewa kai na akwai kirki <laughs> akwai kirki kai ai kirki gare gaskiya tunda kana da kyauta to kaga ja wa'anda ake lallashin zuciyarsu su fahimci musulunci su gane musulunci cewa addini ne wanda yake da kyauta to sai a basu zaka ya halatta a basu zaka shi yasa manzon Allah Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba da aka yakin Hunain raƙumi 100 ya bashi yace kai raƙumi 100 bai musulunta ba kuma lokacin yace kai wannan mutum shi bai ma san dukiya to kaga yin haka sai su wanda ba su su gane a ah, wasu wannan addinin ya yake ne shi ba ruwan shi da ba ruwan shi da duniya to kaga wannan dalilin kyautar sai ka sai a kwato su ko kuma sai a sanya su fahimci addinin musulunci to ya halatta a basu su sai na biyar akwai wa kam ma'ana bawa wanda aka wanda yake cikin bauta to shi kuma nan waɗannan malamai suka ce sun kasu gida uku akwai ah, almukatibun waɗanda aka rubuta ma fansa su je su fanshi kansu in sun kawo kaza za su fanshi kansu to wannan ba laifi cikin musulmi ne ba laifi to a ba su kuɗin don su fanshi kansu zama yaya sannan kuma babu laifi abu na biyu shine itikawar raqiq almuslim musulmi wanda yake cikin kangin bauta ayi yi amfani da kuɗin zakka a fanshe shi wannan ma ya halatta sannan kuma sai kuma musulmi wanda yake wurin arna kafirai to shi ma nan sai a fanso shi da kudin zakka wannan ma ya halatta a takaice dai sha'anin bawa wanda mu yanzu babu babu su yanzu sai wani gari mu da sai wanda bashi ya nutsa ya nutsa cikin bashi wato mutum ne wanda yake harkoki amma yanzu halin rayuwa ya sa bashi bashi ya mai yawa har ma bai ma iya hitowa wani lokaci to wannan ya halatta a bashi zakka domin a taimaka mashi ya biya bashin da ake bin shi wa fi sabilillahi sannan kuma ana ba da zakka don ɗan karmar Allah sannan kuma wani sabil sai ɗan tafarki wanda wanda wanda guzuri ya yanke mawa yana cikin halin tahiya to wannan diya halatta a ba su zakka da haka yan uwa sannan abu na ƙarshe dangane da wannan ita kuma zakka ba a ɗaukata daga wani gari a kai ta wani gari a cikin garin ake bada ta kamar nan zakkan nan garin nan garin za a bada ta sai idan nan garin duk mabukatan sun kare to babu laifi kuma sai a matsa gaba amma ga mabukata kusa da kai wani ma makwabcin shi yana bukata sai ya ɗauka sai ya kai wani wuri irin zakkan da ake da wai wai sai ka ɗauki zakka ka kai ma ka kai ma hakimi a kai ka ba ba zakka kai ba koko kamun je kai in kai laifi a sabta ba koko saboda Allah da haka ba laifi ba ne ba idan shi kan shi hakimi yana cikin mabukata a bashi amma idan nan gari ke kitsan ne ina fatan mun gane idan mai unguwa yana cikin mabukata to tun da nan yake zanne ya halatta ka bashi ya halatta sai idan ya hita daga cikin layin mabukata din yau shi yana cikin layin mabukata ko bai ciki amma kuma abin da ake so a kalla cikin waɗanda za a ba zakka a kalli waɗanda suka yi tsananin bukata idan ka ba ɗan uwanka zakka to yanzu lada biyu ke gare ka mabukaci ne kuma ɗan uwanka ne da haka lada biyu ke gare ka ga ladan zakka ga kuma ta zada zumunci to wallahi wani sai ka ga ga ƴan uwan nashi bai bai da shi kuma suna da tsananin bukata amma bai bada da haka ƴan uwa wallahi yana daga cikin hanya da za mu rage mu kan raɗaɗi na halin talaucin da al'umma suke ciki kuma wannan hanya ce wadda Allah zai sa albarka cikin dukiyarka da haka ana ba da zakka a garin da ake amma babu laifi in ɗauki dabe in kai shi wani wuri in ce na kai shi kanya ko na kai shi tsagero ko na kai shi ma katsina wannan kyauta babu laifi in ɗauki kyauta in kai wani gari wannan ba laifi amma dai zakka ba a hida ta daga garin da take kuma ku ƙara neman bayanai duk da kuna da malamai a cikin garin alhamdulillah da haka ina ganin saboda lokaci da ake nuna mani Yau eh kuma sannan ita zakka kada a zo a ce <clears throat> zakkar kuɗi ce sai a yi layi a rika rarraba naira ɗari ɗari ɗari ɗari biyu ɗari biyar biyar kaga wannan ai sadaka ce kake ba da ba zakka ba wato ita manuhar zakka shi ne a dunkule ta wuri ɗaya a ba wani mutum wanda za ta taimaka mashi ta tada shi daga batun da yake ya holka shi ma ya zan kila shi ma baɗi shi ma ya hidda wato shi musulunci yana da hikima so yake maimakon ka bada ka bada naira ɗari ɗari ɗari biyu biyu ɗari uku uku dubu dubu dubu biyu biyu dubu biyar biyar dan Allah idan ka dunkula dubu hamsin ka ba wani dan Allah ba ta ishe jari ba ka ka taimaka mashi amma ka zo ka rika rarraba ɗari biyu ɗari biyu ɗari kuma ka zo ka ɗauko wai wasu ba wai don saboda wani dalili wai ba su ba da zakka sai cikin watan maulidi wa ce kai haka ba wanda ya ce ba kai haka idan zakkar ka cikin watan maulidi ta kama sai ka bada idan cikin watan azumi ta kama sai ka bada wani kuma wai cikin azumi yake bada ba wanda ya ce kai haka shekara guda ne kawai aka ce kai wasu malamai ba na ganin cewa babu laihi kamun wata ɗaya da shekara guda ka ba da ba ba laihi ne ba laihi ne ba ba laihi ko kuma da shekara guda da ƴan kwanaki babu laihi ka ba da. amma ka sani wallahi ba da baya ta shekara guda ka ba da wani ƴan kwanuka akwai hadari don baka da tabbas za ka ƙara wani kwanaki bayan wannan shekarai kuma wallahi in ba ka ba sai Allah ya tambaye ka da haka gaskiya bai dace ba a yi mata kucin kucin ko kuma a ɗauka a ce sai wata ranar maulidi yi kowar gida alhaji wani ana ba da zakka bari da ruga ka je ka amso ɗari biyu kowar gida alhaji wani ana ba da can ba ga ɗari biyu can sai a ta yawo ana ta ta wallahi wurin wannan zakka sai ka samu har wasu ake kashewa wannan babu hikima cikin wannan abin wallahi da haka mu ji tsoron Allah masu kuɗi waɗanda muke da iko mu ba da zakka a ji tsoron Allah a ba da zakka yadda Allah ya ce a bada ta sannan akwai hikima da ake yi masu kuɗi na hikima na cikin birni sai in ba ka haika ba matata a yanzu ban ba matata ni ko to haya hiki haya hikima kuma ita zakka dama ba za ka ba wanda kake ci dawa ba wanda yake karkashin ka ba za ka bashi ba da haka kai miji ba za ka ba mata ba amma ita mata za ta baka ka san wanda ya faru ina jin da Abdullahi dan Mas'ud da ina tsammanin a lokacin manzon Allah an ce a bada zakka <laughs> to ya take tambaye shi to yanzu kai nan kai ya halatta ba ka ta ce ya eh, ce kwarai ka to ka san su mata ba su cika yadda da magana su ba to sai wannan abu sai ta ce kai to wannan abu ya ta hauri maza Allah maza Allah ce eh, ya halatta ki bashi <laughs> Allah ji ka Allah ji ka ba lalo ne ce ba su ba da ai <laughs> kaza wallahi kuwa ta kumbace dai ta bada ta yi ganin ta yi to yanzu in kika ba ki zakka kika sani kila ma in kika ba shi wannan zakka to yanzu tunda ke kika ba shi kuɗin kin taimaka mashi wurin kasuwanci kila ma sai ki ta zaman ki ke kadai ko da yake wata gudu take kada ta bada kara mata kuma ko ka san ba zai yanzu <laughs> wallahi wani da ya samu faraga sai kaga kara <laughs> yawa to ka ga in take ba ka saboda ka kara mata kishiya tana da gaskiya <laughs> saboda Allah kada ta ballo ba kanta ruwa ba gaira ba dalili tana zaman zaman ta kawai ta ce ta baka zakka ka je ka karo mata kishiya na'am da haka dai da Allah masu kuɗi mu daure a daure a rika ba da zakka yadda Allah ya ce a bada ta idan ka idan misali wannan kuɗin waɗanda muka ce sun isa zakka dubu talatin da ɗaya idan su Allah ya ba mutum ɗaya tak su ka ba mutum ɗaya don wallahi duk wanda ka ba wannan zakkai dubu talatin dai yau kawai mutum da daddare ka ƙwanƙwasa mai ka ba shi dubu talatin wallahi wannan mutumin a rayuwar shi bai mace wannan abin da kai mai ka taimaka mashi to idan dan Allah ga a ce wannan zakar ta kai naira dubu ɗari ko dubu wallahi wani in ka taimaka mai da wannan zakar ta dubu ɗari biyu ko yana kasuwa wallahi daga nan ya miƙe yanzu kai ta dalilin ka shi ba zan gaba zai hidda zakka ba ka ji daɗi ba manzo Allah ce duk wanda ya wani aiki na alkhairi dalilin shi to sai ya samu lada shi wanda ya yadda zakka sai ka samu lada kaga ke na guri na kashe wani alkhairi ne ake son ka dasa wanda zai taimake ka ko bayan rayuwarka da haka ƴan uwa mu yi kokari mu hidda zakka yadda Allah ya ce a hidda ta sannan kada mu rika yin zakka ta wayau in ba naka ka ba nau haka masu kuɗi ke yi to tunda ni ban ba ɗana ba ɗana ni ba ɗanka <laughs> kaga wannan dabara ce koko yau ba san ya ce kawai akai yi da haka sai mu kiyaye wannan shi addinin musulunci bai da bukatar dabara <clears throat> ka ba wani ɗanka ko baka ba shi ba ɗanka yana son ka ba dama to ba wani kuma ka ba wani can daban shi ne ɗanka dira da ta kai ai dukiyar da su kake tara ba koko to idan kai ka mutu ai ga taka na gudun za su ci gajiya in mai tattali ne zai tattala sai ya ci gaba da kasuwar taka in ko ba mai tattali ba ne ko ta wani ɗin ka sa aka kame sai ya ɓata ta da aka je ka taimaka ma wani kuma don girman Allah masu kuɗi mu rika bi tsakanin mu ga Allah mutanen da ke fama da tsananin talauci a cikin gari mu taimaka musu wallahi har ga Allah in kai haka ta yi amma in ka je ka ba ga wanda ya kamata ka ba sai ka ki bashi ka je ka ba da son zuciya to wannan ka sani kai da Allah mu babu iya cewa ba ba amma dai gaskiya akwai matsala to Allah shi raba mu da matsala ina ganin nan ya kamata in dakata yan uwa duk da ban kai ƙarshe ba ɗari bisa ɗari amma dai ina ganin abin da na zai ɗan taimaka ga mu ɗan fahimci wani abu cikin wannan maudu'i hmm. da fatan Allah maɗaukakin sarki ya hore mu abin da za mu bada zakka kuma Allah ya karɓi zakkan mu ta zama dalilin mu na samun rama ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam Allah ya saka da alkhairi wannan kusan shi ne ƙarshen wannan karatu duk da mala ya ce sha'ani ne wanda yake mai girma mai faɗi sauran bayanoni sai mutum ya je wurin malamai sai yi da samun wannan bayani akwai wani mai tambaya da yake cewa to akwai wanda ke iya noma abin da zai bada zakka ko duk wanda ya noma shi ma sai ya bada a'a to ai wannan mun yi bayani ko muka ce shi ita zakka mazala ce sai ta kai ausuki biyar abinda ke ausuki biyar shine sa'i ɗari uku to kaga idan na san ka wannan garin gaskiya wanda zai noma sama da wannan kwasana da yawa in magana gero ce da dawa koko ina ganin abinda ma ke za a kila ma zai kasa kaiwa bai wuce kamar wake ba shine kusan za ka ga ba a cika samun shi ba irin wannan da yawa ba kowa bane zai same shi amma haka nan dai garin gaskiya yadda na sani gaskiya akwai manoma ko ba hali ba da haka wani noma tiya ko ɗari ko dubu ce nan garin ba wani matsala ba ne to ka gani ai wai ma tiya misali to ka ga wanda ya noma ya kai tiya tiya tiya tiya har tiya ɗari uku dabe aka ce dabe talatin kenan shi ne muka kiyasta da dabe talatin dam na an yi ganin shi kaiwa ya a ce dabe ko tunda ba kowa bane zai buge zai yoge ran shi zo ya buge shi in na buge shi sai in cinye koko bai kai azumi koko <laughs> mu kuma duk dan target din mu dai dan gurin mu dai geran ya dan kai mu azumi mu dan samu sauki mu ta shan kudu <laughs> to gaskiya idan mutum geran shi da ya yi bai kai wannan adadin damunan ba bai kai damin ishirin da ya samu shi to shi kenan wanda bai da zakka amma ya samu ƙila akwai wani dan uwan shi ko makwabcin shi yana cikin ɗan yanayi haka to ba laifi zai ce to kai wani da Allah ga dame guda da baka wannan kyauta a zakka muka samu a kyauta da baka saboda abin da bai isa zakka ba kaga wannan babu laifi ko ba hali ba wanda zai shiga cikin waɗanda duk wanda ya bada masalin lazina yin da fi sabilin layi ka masalin habba zai shiga ciki da haka wanda zakkan shi bata kai ba to shi ba zakka zai bada ba ko da ba sai da sunan zakka wannan ba zakka sunanta ba amma wanda ya noma dame dame talatin abin da ya sama to zai bada zakka an gane ko kuma duk damunan da ka yi duk dambunan da ka yi idan ka raba su goma to su ne za ka samu haka inda mai arba'in ne za ka ga haka za ka bada inda mai kaza ne za ka ga haka za ka bada ka dai raba goma <clears throat> goma ake rabawa shi magana hatsi kenan ko goma za ka raba shi yasa sanannen abu ne wannan kawai matashi ya ce wanda na san duk masu noma sun san wannan cewa dama alama da dame talatin a bada kawai dai abin da ke akwai malamai ne sun gaba sun noma damalan talatin ba su da yawa sai suka ɗanyi wata yan hikima suka ce to ai kun ga goma goma kenan duk wanda ya noma da goma ɗaya ba da <laughs> to kaga wanda yan hikima ce gaskiya ba a kai ba ba laifi ka da ke ta taimaka maka a cikin gari yana ba sallah in wani ya su ya mai sallah sannan kuma ya karantar da yaran ka, babu laifi wannan ni ban goyi bayan ba a ce wai sai shekara za a bashi ta mai guda ba a rika taimaka ma waɗannan malaman da Allah da ke taimaka muku suna karantar da yayanku a rika taimaka musu kada ka ɗauka kawai sai shekara ta yi kama shi dame guda shi kenan ka sallame shi a rika taimaka musu ta haka wannan dai a takaice kusan idan hatsi bai kai wannan adadin ba to ba za a bada zakka ba sai dai kuma kana da iko in kana da dama ka bada a sadaka in kuma ka bada ba to ba kai laifi ba wallahu a'lam

a wani yake tambaya cewa yana da yara da ya kai ma wani malami da ba cikin garin su yake ba yana karantar da su alkur'ani to yanzu ya halatta in in zai hidda zakka sai ya sai ya doka sai ya kai ma wannan malamin amsa a takaice a tunda ba nan cikin garin yake ba ai shi manzon Allah ta yi khazu min aganiyaihim wa turaddu ila fuqara'ikum da ya tura mu'adh da jabal zuwa ya ya ce ka amshi zakka idan ka amsa daga mawadatun sai ce to sai ka ba fakirin da ke cikin su shi ne magana da ni fara nan na ce ni ban goyi bayan a rika ce ma malami wai zakka za a rika bashi ba a'a wannan malami kakka ɗauka sai wai ka girma gero ka kai mai ka je ka in son samu ne ka ɗauki wani dame ka je ka kai mai kyauta dan muna ka sussuke dan muna ka kai mai kyauta saboda abin da yake ka. amma kada ka ɗauka sai zakka za ka bashi a ita zakka dama dole sai ka hidda ta koko amma abin da wannan malamin ke ma 'ya'yanka wa haƙƙin ka ne wa kai yake taimaka ma yake ma to tun da yana ma wannan abun, to ka san cewa wani abu ne mai muhimmanci kakka ɗauka zakka za ka bashi da haka dai baya halatta ka ɗauki wani dame ka bada ka ba wani malamin da ke karantar da yaranka a wani gari can da sunan ka bashi zakka wasu malamai suka ce sai dai idan wannan malamin lokacin da zakka za ta zo ya zo cikin garin ya zauna nan sai ka ba shi nan sai ya sussuke abin shete da shi kaka ga wannan ai malami ba zai wannan a masan wannan damar da ka ba shi koko da haka ni abin da nake bada shawara a nan ba za a yi haka ba dai abin da ya kamata ka yi ka sussuke wa malami damar da za ka yi mai na kyauta ka ba shi kyauta zakka kuma ka bada ta cikin garinku ina wata mun gane wallahu a'lam to madalla ba sani ba akwai mai wata tambaye kusa ko nesa ya waye taba wannan abu na'am a ah, ba mai tambaya to Allah ya saka Ah, wannan shi ne wannan karatu ko kuma wa'azi da aka gabatar ah, muna fata Allah ya taka wa malam da alkhairi da duk wanda ya saurare a kusa ko a nesa ah, ina cewa akwai ko liman ko mai unguwa sai su yi mamu addu'a mai unguwa na kusa ko to mai unguwa na kusa da sula mai unguwa a yi mamu <laughs> ya turo wani wakili hmm. Hmm. alaikum assalam mara yasu wannan abin used to cease to malam a malam bature da sauran tawagar malamai da kuka ziyarce mu allah saka muku da alkhairi kuma allah ya kara muku karfin gwiwa na wannan kokari da kuke allah ya kara muku basira da fahimta da barka masu allah mun gode matuka allah ya saka muku da alkhairi Allah mai da kowa gidansa lafiya da wani suka zo cikin gari da kuma na nesa Allah mai da gidan lafiya. Ni salati da Allah sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا ما قدمنا ما اخرنا ما اسررنا ما علمنا ما انت اعلم به منا اللهم اغفر لنا ولوالدي ولابنائنا ولاخواننا والمسنا والمسوى لنا بالايمان وكفرت العظم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kuma Allah ya ba sun gano su Allah